wakati huo wa ghalasi wa giza kuingia na mchana na asubuhi mmojawapo akamuuliza mwenzake ahuwa huwa je huyu ndiye mwenyewe bimaana namkusudia je huyu ndio Muhammad sallallahu alaihi wasallam yule mwenzake akasema naam huwa ndiyo ndiye mwenyewe huyo akauliza tena fama fi nafsika minhu unajikuta kwenye nafsi yako kuna jambo gani kunako huyo bwana <clears throat> hawa ni mayahudi walikuja makran linabiyillahi sallallahu alaihi wasallam wa adawatan lahu walikuja kumfanyia vitimbi tena kumfanyia uadui sallallahu alaihi wasallam anamuuliza mwenzake je huyo ndiye Muhammad akamwambia ndiyo unajikutaje kwenye nafsi yako baada ya kumuona na kuona vitu vitendo vyake qala yule akasema inna adawatahu alayya ma baqiyat hakika uadui wangu niliokuwa nimempa nao Muhammad wallahi mabaqiyat wallahi haujabakia hata kidogo uadui niliokuja nao na shari niliokuja nayo dhidi yake ma baqiyat haujabakia yenye waja wa Allah subhanahu <clears throat> inna siraa baina alhaqi walbatil walislam walkufr ma zalat mustamirra wadui na mapambano baina ya haki na batil juu ya uislamu na ukafiri wadui huu bado upo unaendelea wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u hawatoacha kukufanyieni vitimbi wala yazaluna yuqatilunakum hawatoacha kukupigeni vita nyinyi waislamu hatta yaruddukum an dinikum in istata'u mpaka wahakikishi wamekurejesheni kwenye uislamu wamekutoweni kwenye uislamu mmekuja kwenye mila nyingine in istata'u ikiwa wataliweza hilo sirau baina alhaqi walbatili qaimu ugomvi baina ya haqi na batili bado upo asidhanie muislamu kwamba uadui huu na ugomvi huu umekwisha kalla wa hasha wanakuja namwambia mtume sallallahu wanakuja kwa ajili ya kumfanyia wadui mtume sallallahu alaihi wasallam wamfanyie vitimbi innahum yakiduna kaida wa akidu kaida lengo mdhuru muhammadin sallallahu alaihi wasallam wayamkuruna wayamkuru llah wallahu khairul makirin uadui upo haki na batil lazima vipambane asubuhi na mchana na jioni hata kama wewe utaishi maisha ya taraf utaishi maisha ya kawaida maisha ya mali maisha ya kitajiri lakini fa'lam rahimakallah tambua ewe Allah kurehemu ya kwamba ugomvi baina ya haki na batil bado upo kwenye ardhi hii ibada ibadallah inna min asbabi nasri miongoni mwa sababu za sisi kupata ushindi za kule kuweza kurejesha majidana nguvu yetu na ushindi wetu kwenye ardhullah kwenye ardhi ya Allah subhanahu wa ta'ala min dhimni tilkum asbab miongoni mwa sababu hizo enyi wote wa Allah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 na wakatenda matendo mema la yastakhlifannahum fil ard atawafanya kuwa ni makhalifa viongozi kwenye ardhi kama stakhlafa alladhina min qablihim kama alivyowapa uongozi na kuwapa utawala na kuwapa ardhi waliokuwa kabla yao kama sakhlafa alladhina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum na atawawekea nguvu kwenye dini ambayo Allah amewaridhia nayo dini yenu itakuwa na rifa itakuwa na hali ya juu na unyanyuaji wa hali ya juu itakuwa ina nguvu ukitaja uislamu nyoyo za makufari zinatetemeka wakitajwa wanajeshi wa kiislamu makufari kwa namna yao yoyote watakuwa na hofu wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna na Allah tawabadilishia baada ya kuwa walikuwa na hofu watakuwa na amani walikuwa na wasiwasi watapata utulivu wala yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna sharti la wao kufikia haya yote ya'budunani la yushrikuna bi shay'a waniabudu mimi Allah peke yake ya'budunani waniabudu mimi Allah subhana la yushrikuna bi shay'a wasinishirikishe kwangu mimi na kitu chochote alilotakiwa kupelekewa Allah apelekewe yeye peke yake majini hawana nafasi mashayatini hawana nafasi binadamu hawana nafasi kwenye haki ya Allah subhanahu wa ta'ala yaabudunani la yushrikuna bi shay'a wanadamu katika huu umma lau watahakikisha jambo la tauhid jambo la kumwabudu Allah na wakakimbia mizimu wakakimbia mashayatini wakakimbia waganga wakakimbia matambiko mbalimbali wakayaacha hayo yote wakamwelekea Mola wao ukhilafa kwenye ardhi kwa wao unakuja dini yao itakuwa na nguvu bashir hadhihi al-umma bis-sanaa war-rif'a mtume kashatoa tabishiri namna hiyo bashir hadhihi al-umma bis-sanaa war-rif'ati umma huu utapata bishara ya kuwa na hali ya juu na kuogopwa watu wakimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala lakini hili jambo la kumwabudu Allah jinsi lilivyochafuliwa lilivyoingiliwa na namna mbalimbali za ria za, za ara na aina mbalimbali za maoni na mitazamo watu wakaondoshwa kwenye hakika ya hili jambo wakapelekwa kwenye jambo lingine inna lanansuru rusulana والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ushindi utakuja kwetu sisi inna lanansuru rusulana walladhina amanu tutawapa ushindi wajumbe wetu na wale walioamini miongoni mwenu nyie pia tutawapeni ushindi mtakuwa mna nguvu kwenye hii ardhi fil hayati dunya wa yauma yaqumu ashhad na mifano iko wazi juu ya waliotutangulia katika umam alkhairia namna ambavyo walivyolihakiki jambo hili la kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala nasuri ya Allah tabaraka wa taala ikawateremkia na wao wakiwa ni watu wachache lakini nyoyo zao zimejaa iman nyoyo zao zimejaa mahabbatur rahman na nyoyo zao zimejaa mahabbatu sayyidi adnan wallahu tabaraka wa taala a'la الحمد لله على إحسانه وشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله ميونغوني mwa ذا za kupata ushindi na kuweza kuvishinda vitimbi vya maadui hawa wakiwa ni maadui wa Kiisraeli wa Kiyahudi wakiwa ni maadui wa Kinasara yakiwa ni mataifa makubwa makubwa duniani yanayoeneza propaganda mbalimbali za kuwatia udhaifu waislamu ikiwa ni maadui wa ndani minal munafiqin miongoni mwa sababu za kuleta majidu hadhihi lumma ni nasru hadha din ni sisi kuwa tayari kuinusuru hii dini sisi wenyewe waislamu wenyewe tukubali kuinusuru hii dini ya ayuha alladhina amanu in tansuru llaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum enyi wale ambao wameamini in tansurullah ikiwa mtamnusuru Allah subhanahu wa ta'ala aljazaa min jinsi al'amal yansurukum na pia Allah atakunusuruni wa yuthabbit aqdamakum na atakuthibitisheni nyayo zenu vishindo vyenu vitakuwa ni imara nguvu zenu zitakuwa ni imara mnapokanyaga kote kuna baraka lakini kwa sharti in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum jambo la kumnusuru Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza pia Allah subhanahu wa ta'ala na Qur'an nini maana ya kumnusuru Allah qala maula jalla jalaluhu pia Allah anasema alladhina imkannahum fil ardi aqamu as-salata وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الذين إن في الأرض wale ambao tukiwapa nusra na nguvu kwenye ardhi wakawa ni watawala wakawa ndio wanayaendesha mambo kwenye ardhi immakannahum fil ardh wa aqamu salah na wakasimamisha kwa uimara ibada ya sala wa atau zaka na wakatoa zaka wa amaru bil ma'rufi na wakaamrishana yaliyokuwa mema wanahau anil munkar na wakakataza yaliyokuwa mabaya walillahi aqibatul umur na kwa Allah peke yake ndiyo kuna mambo mazuri ya mwisho yanaishia kwake yeye subhanahu subhana ibada ya sala ibada ya zakat ibada ya siyam عباده حج عباده ايمان بالله عباده جهاد في سبيل الله لكن في عباده الامر بالمعروف والنهي عن المنكر تكستكلز حدود الله من ميقاك يا الله تكيتكلز تكيسماميه فرادا مmoja mmoja kila mmoja kwa nafasi yake dhili iliyokuwa haki ya Allah subhanahu wa ta'ala alladhina immakannahum hawa ndio wale watu ambao tukiwapa umakini kwenye ardhi hii tukawapa ushindi wakawa ni watawala wasimamiaji wa mambo aqamu salata utawaona wanaharakisha sana kusumisha swala haya mambo ikiwa tutayatekeleza Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala atatukabidhi hii ardhi na atatupa ushindi uliokuwa wa hali ya juu ibada llah as'alukum su'alan wahida napenda kuulizeni swali moja هل ينصر هذه الأمة بالقاذفين لأعراض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم umma huu unaweza ukapata majiduha je unaweza ukapata nusra yake kwa kupitia watu wanaowatusi na kukitusi heshima ya Muhammad kupitia wake zake sallallahu alaihi wasallam radhiallahu anhum umma huu unaweza ukapata nusra bisabina li ashabi rasulillah umma huu unaweza kupata nusra ushindi ukaweza kuwateteresha Amerika ukaweza kuwateteresha Israeli na mataifa mengine yanayoleta propaganda kwenye ardhi umma huu unaweza ukapata najduha kupitia watu ambao vitabu vyao vimejaa sumu vimejaa matusi dhidi ya watu bora kwenye ardhi hii masahaba watu ambao akitajwa abubakari Siddiq wanatamani ardhi hii pasuke wamchimbue ndani ardhi wamchome chome visu walihadha na ndio maana mmoja katika makuwadi ashia mmoja katika viongozi wakubwa wa kishia aliyoandika kwenye vitabu vyake ya kwamba lau Allah subhanahu wa ta'ala atawajalia ashiatu al wakaweza kuimiliki bara, kuimiliki bara arabu lote wakaweza kuingia maka wal madina wakaingia katika mji wa maka wakachukua hajarul aswad jiwe jeusi wakalipeleka karbula ardhi ya bala wakaipeleka kwenye mji wao wa karbula lakini wakati huo huo wakaweza kuingia kwenye mji wa madina mji aliyosikwa sharafu ashrafu nnasi fi hadha al-ardh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakauchukua mwili wake anasema wakiimaliza hii khutwa mpango huu ukifanikiwa tukaweza kulihamisha jiwe jeusi pale tukautoa mwili wa babu yao na Hassan na Hussein kinachofuata ni imbishash ni kutoboa na kuchimbua chini kutoa miili ya masanamu wawili miili ya Abu Bakari Siddiq radhiyallahu anhu na kuifanyia majeraha makubwa sana haya ni maneno ya mmoja katika viongozi wa kishiatul irania wale ambao kwenye vifua vya baadhi ya waislamu wamejaa mapenzi ya kuwapenda kwamba hawa ndio ndio watu wanaomteteresha Amerika ndio watu wanaomtia hofu muisraeli asilale katika hutwa zao ni hizi mikakati yao ni hii kwenda kuutoa jasadun sharif mwili wa kiumbe mtukufu mwili wa kiumbe mbora ambaye nafsi za waislamu leo hii duniani zinatamani sione hata unyole wake sallallahu alaihi wasallam kuna watu wanaonekana ni mashujaa kwenye ardhi hii wanautamani waufukue hule mwili na wauhamishe waupeleke kwenye ardhi ya balaa nini unategemea nusra kupitia watu namna hii watu wanaohalalisha liwat wanahalalisha tendo la ndoa la zina wanahalalisha ndoa ya zina ya mutaa wanahalalisha jambo la liwat lakini ni watu waliojaa aina mbalimbali za ushirikina mnategemea nini kwamba hawa watu ndio walete majidu hadhihi lumma utukufu wa uislamu huu ayuha kamwe hautoweza kuja kupitia watu wale isipokuwa watakaporejea fi kitabillah wakarejea kwenye kitabu cha Allah wakajiepusha na matusi yao na wakajiepusha na kuitaani dini ya Kiislamu dini walionao mashia sio Uislamu shiatu ithna wa shiatu ismailiwa na wengineo hawa uislamu walionao sio dini yetu sisi hawa wana mila ya kimajusi ya kuabudu moto wana mifumo walioikusudia kuja kuitawala hii umma hii ardhi hakuna haja ya kuwashadikia watu hawa kwa sababu hakuna nusa na nani yake enyi waja wa Allah subhanahu lichukua hili swali liingize kwenye akili yako muda wa kuwa Mola wako amekuwekea mipangilio ya kupata nusra miongoni mwa mipangilio hiyo ni, ku, ni kuinusuru dini ya Allah subhana na miongoni mwa kuinusuru dini ya Allah ni iqamatu salah ni kusimamisha sala na waislamu wote katibatan sharqan wa gharba waislamu wote duniani tunakubali ya kwamba mtume wetu sallallahu alaihi wasallam alipelekwa Isra wal Mi'raj alipofika Isra wal Mi'raj alikabidhiwa swala tano aina tujadu khamsu salawati inda Shia swala tano zinapatikana wapi kwa mashia ulishawahi ukakaa ukaona dhuhuri imetolewa imeingia dhuhuri imeingia alasiri imeingia magharibi isha na fajr ukaona jamun ghafir kundi kubwa la mashairi inakwenda msikitini ushawahi kuona wapi haya tulipoambiwa miongoni mwa njia za kupata nusra ni tahqiqul ubudiyyah lillah ni jambo la kumhakikisha anayeabudiwa Allah subhanahu ni peke yake wapo ushaukuta huu msingi unafanywa kazi inda shia bali wamefikia madaraja ya kusema maimamu kumi na mbili asiatu ashiatu ithna asharia alimamia wamefikia kusema aimmatuna maimamu wetu kumi na mbili yalamuna alghaiba wanajua mambo ya ghaibu ya siri unategemeaje watu hawa wataleta nusra ya kumshinda mmarekani na mrusi na mchina na wengineo hakuna nusra ya mola wako inaweza kupita kwenye watu wa sampuli hii hii ni siasa wanaorubuniwa nayo waislamu duniani ni siasa ya watu wanahitaji ardhi kwenye hii dunia wanahitaji kuendeleza pawa zao wanahitaji kuendeleza propaganda zao sio ugomvi wa dini hata siku moja una simu wewe fungua uangalie kwenye mitandao yako nchi ya irani nini ilisimamisha sheria za allah wapi al-iran jumhuriyatu al-iran ilisimamisha hududullah bali ndugu zangu washahida shahidu min ahliha anayejua kiarabu akafungue kitabu kinachoitwa lillahi thumma litarikh kwenye irabu kuna shida hii ibara lakini kwa maana fulani inakuja lillahi thumma litarikh anayejua kiarabu asome hichi kitabu huyu ni mshia aliyebadilisha ushia na akawa ni min ahli sunna na walimuua akaandika vitabu hivi lillahi kitabu hichi lillahi thumma litarikh yani ninaandika kitabu hichi kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya historia ikumbukwe alikuwa akiishi Qum pale pale Irani ndani kitabu kile kimegawanywa mashariki mwa ardhi na magharibi mwake wanajua kukisoma wanajua Kiarabu wanaona yaliyomo ndani kuna siri kubwa ametoa siri nzito sana na ndio maana hakukaa muda pia walimuua ndugu zangu atakhdauna min haula hivi ni kweli muislamu umekaa unahadaika na watu wa sampuli hii watu wanaomwita mama waumini ni malaya watu wanasema Qur'an unaoisoma wewe imezifuta aya zinazothibitisha wilaya tu Ali kwamba kuna aya zilizomo ndani ya msaafu zilikuwepo kabla mmekuja nyinyi manawasi mmeziondosha zilitaja wasia wa, wa Allah kwamba baada ya Muhammad mtawala awe Ali vitabu vyao vinathibitisha ya kwamba katika malaika ambayo wanamchukia mithlul yahudi na hapo panazungumzwa utofauti baina ya Shia na Ashia na Yahudi miongoni mwa fawariq bainahum ambazo zinazoonyesha sio tofauti ni uhakika mayahudi wanamchukia sana jibrilu na shia wanamchukia sana jibrilu kwa nini kwa sababu jibrilu alipewa wahai kwenda kumteremshia ali bin abi talibi akaugeuza akamteremshia muhammad na akawa mtume sallallahu alaihi wasallam huyu ni malaika mbaya wala si malaika wa kufuatwa wala kusikilizwa watu hawa ndio mnatarajia nyinyi waje waunusuru huu umma waje wamwangushe mmarekani ndio waje waibomoebomoe mali na ngome za silaha kubwa kubwa za kimarekani mnategemea hawa naam watafanikiwa kidunia lakini sio kwenye dini watafanikiwa kwenye dunia lakini sio kwenye dini ayuha nnas wafiqhu hebu tuzindukeni ayuha almu'minun huu sio wakati wa kuanza kusinzia hawa watu lau Allah atawapa ardhi na ni tena vitabu vya historia ya Shia Allah akiwajalia wakaimiliki ardhi yoyote ima ya Tanzania ima ya duniani au ya Afrika au shay'in dhabhil mu'minin jambo la mwanzo ni kuwachinja wote wasiokuwa Shia kila asiyekuwa Shia lazima achinjwe ni watu wanaokuhukumu wewe kwamba wewe ni mtoto wa zinaa wewe ni kiumbe ambaye unamkia nyuma ya mgongo wako ni mtu ambaye ni halali kuuliwa damu yako ni halali shia anapokutazama hivi anakutazama kwamba wewe ni kafir kama alivyosema Hassan Shehata alayhi min Allah ma yastahiqu hiyo الناس tunazungumza hizi asbabu nasri msitazame kwenye vitabu vya mola wenu na sunna ya nabii wenu tayari mtume wenu ashaeleza njia za kupata ushindi na kuwashinda makufari zipo sio kushabikia hawa majusi kushabikia hawa watu wachafu watu waovu wanakuja katika ardhi zetu hii bikalimatin wahida yusammunaha taqiya wa hiya kadhiba wamekuja kwenye ardhi zetu hizi neno lao ni moja tu wao wanaishi na kitu kinachoitwa taqiya kujificha yani wanajificha wasikuonyesheni ubaya lakini huu ni kuhalalisha urongo na haya tunayasema wanahama ala dhukri tarehe na historia zinakwenda na kujirejea yawezekana nazungumza hapa nikiwa hapa kesho sipo yawezekana nikazungumza hapa na kesho kutwa kaja mwingine dunia ikabadilika Shia wakafanya walioyafanya kwenye hii dunia Allah wakapata sapoti mbalimbali kutoka mataifa mbalimbali wakaweza kuimiliki ardhi yote ya Hijazi na Sham wallahi tutaona maajabu makubwa sana tutaona maajabu makubwa sana hiyo maka na Madina itakuwa ni ya kusikika tena miji ambayo kila Muislamu anatamani aende akafanya ibada litakuwa ni jambo la kihistoria na nyie mnaona ya kwamba nchi ya Irani inamiliki leo hii Kaaba nchi ya Irani inamiliki Kaaba Kaaba isiyokuwa na jiwe jeusi Khomeini wa mwanzo aliyepigana na Saddam Hussein Khomeini yule wa mwanzo kabisa Allah alipomdhalilisha baada ya kuwa wanakwenda kumzika wakiwa wanafanya tawafu kwenye Kaaba wao mwili wake ulifuruka akawa yuko uchi wa mnyama khadhalan udhalilifu wake yeye wa huwa hayy wa huwa mayit akiwa hai na amekufa Allah subhanahu akamdhalilisha wana kaaba yao wamekosa jiwe jeusi hawa ni watu wana shauku ya kuuteka umma wote huu Tanzania hapa kuna ma, vituo vingapi vya kishia Bilali muslimu ni ya kwao hiyo propaganda za kuwasaidia wanafunzi wa vyuo wasiokuwa na msaada ni kubwa sana wanafunzi wanaosoma vyuo vikubwa humu Tanzania baadhi huwa wanakwenda katika taasisi zao na kuomba msaada wa kusomeshwa wanafanya haya yote bali wakati mwingine wanatoa hadi sponsor kuwapeleka watu wakasome nchi yao ya Iran waangalieni wa Nigeria waliopelekwa Irani wakaenda wakasoma masters na madigiri ya juu kabisa waliporudi wakafunguliwa vyuo katika nchi ya Nigeria leo hii huwezi ukatamani kama wali wa Nigeria lawatin ni watu wachafu wa ovu wazinifu wakubwa sana ni watu yatahawaruna biamri sala ni watu wasende kwa jambo la ibada ya sala hawana mambo ya tauhid ni wasungu wenye propaganda zao zingine na wakiuleta ushia katika nchi Nigeria ndugu zangu tunayasema haya na sisi tunazungumza tukiwa katika ukumbufu tunakumbuka haya tunayosema lakini historia inarudi kama sio sisi basi wengine tusiombe nusra kupitia kwa wale watu tusitoe dua ya kuwaombea watu wale washinde kuna hatari kubwa sana itaukuta umma huu wa Kiislamu ambayo yandami minha aljabin macho yatatoa machozi macho yatatoa machozi al-Imam Abu Hanifa namaliza ameshafariki muda mrefu sana miaka 150 amefariki mwaka 150 hijiria walipokwenda kwenye kaburi lake Dawlat Safawia huyu Ismaili Safawi na watu wake walikwenda wakachimbua kaburi la Imamu Abu Hanifa walipolichimbua lile kaburi wakautoa ule mwili wake kisha baada ya kuutoa mwili wake kwenye lile kaburi ndani wakatia vinyesi alafu wakatengeneza choo pale halafu pembeni wakamfunga nyumbu kaburi lake lipo karibu na soko fulani kuna mtu uko pembeni huko akafungwa nyumbu mtu yoyote anayetaka kuja kukidhi haja anampanda yule nyumbu anakuja kukidhi haja kwenye lile kaburi ma dhambu hadha al dhambi ya imamu Abu Hanifa iko wapi dhambi yake iko wapi mpaka kaburi mlifukua kiasi hichi miaka hiyo daula sofawia kutia kinyesi ndani ya kaburi lake na kuutoa mwili wake na kukatakata mifupa na kumjeruhi zaidi na tayari shafariki rahimahullah haya ndiyo atakayokuja kwa shia wakishika ardhi hii hao naona kwa jalala umarima yunga sio Ali yunga na wenzao wote waliopo katika mji wa Dar es Salaam wanaotembea na manguo yao meusi wanafanya ziara na zafa mbalimbali hao watu hao wanaoshiriki na baadhi ya wa waislamu kwenye mawali wanatoa sadaka zao za michele wanatoa sponsor mbalimbali za vijana wanawakabidhi madonge manono baadhi ya mashehe wasione dosari zao hao watu hao siku Allah akawapa simamu ile BAKWATA au usimamizi wa nchi hii kwenye mambo ya dini uko chini ya, ya shiatu ithna asharia yatakuja kukumbukwa haya maneno leo hii mwaka 1447 kwa waliomo humu ndani watayakumbuka haya maneno namna ambavyo taadhibu itakayofuata namna watu takavyoadhibiwa shia si wa kumtazama kwa uso ni kumsoma vitabu vyake ana nini ndani ana mikakati gani juu ya huu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam sio kumuona kamiliki nyuklia sio kumuona anajichanganya na watu kadhab mrongo mkubwa yule hana ukweli wowote Irani ni daulatun shiia zindiqia ni daula ya kishia ya kizandiki haina nia hata moja ya kunusuru Uislamu inahitaji imiliki mipaka ya dola la kiarabu lote hijazi yote inataka iwe chini ya mshia na wakati huo huo muisraeli na yeye pia anahitaji kumiliki minal furati ila min kuanzia mto wa furati huko iraq shamu juu mpaka katika nchi ya misri anataka mipaka yote iwe chini liwe dola moja linaloitwa israeli hapa hakuna dini inayopambanwa hapa ni siasa ya kitawala na marekani anampa nguvu muisraeli haya tunayoyaona ya maandamano ya watu wa irani sijui kumpinga mtawala yake haya yote ni mambo ya kisiasa yuhannas tamwomba allah subhanahu wa taala alla yuqima dhahrahum asiwezi kunyanyua mgongo wao hata mmoja wa ayunajina min fitnatihi na atuokoe kutokamana na fitna zao na awaachi watu hao wakisalitiana wao kwa wao waendelee katika mapambano baina wao kwa wao na atuache sisi tukiwa salimin Allahu alam sijui ibada ya haji mwaka huu itakuwaje Allahu alam Allah ndiye mjuzi zaidi sijui ibada ya haji na umra kwa watu wa leo hii watafanyaje tumomba Allah سبحانه au nusuru uislamu na waislamu اللهم انفعنا بما قلنا اللهم انفعنا بما قلنا اللهم عيسى الإسلام والمسلمين اللهم عيسى الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وتوفنا مع الأبرار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين